dersimiz Tevfik Rabbim İnşallah bugün La ilahe illallah anlatacağız ama dört kısımda hmm, Birinci kısım La ilahe illallah'ın manası İkinci kısmı La ilahe illallah'ın hükümleri dördüncü kısmı la ilahe illallah e, üçüncü kısmı la ilahe illallah'ın şartları dördüncü kısmı la ilahe illallah'ı bozan sorusu birinci kısmı la ilahe illallah'ın manası ikinci kısmı la ilahe illallah'ın hükümleri üçüncü kısmı şartları dördüncü kısmı bölmesi var ancak bu dersimizde bu üç bölümden şey bu dört bölümden üç manası inşallah ne o la ilahe manası iki hükümleri üç şartları önümüzdeki derse de la ilahe illallah'ı bölüm inşallah nevakıdı la ilahe illallah la ilahe illallah'ı bölüm inşallah önümüzdeki ders inşallah bir Mevzu söylüyor ki La ilahe illallah aslında Rüzgâr sevginin bizzat Değildir Rüzgâr sevginin bizzat kendisidir Sevginin esasıdır La ilahe illallah bireyidir Durum böyle olunca bundaki önemi çok büyük makamı çok büyük olmuş oluyor şehitlerin e, zaten Resullerin de davetlerinin aslıdır la ilahe illallah'a davet etmiş bundan dolayı la ilahe illallah'ı anlamamız lazım tabi biz bu tevhid mühimmatlarından faizler sebebini aslında böyle çok fazla üç derecede e, alimlerin e, yeni olarak taksit ettiği şekilde değil de yani onlardan alıp o şekilde değil de daha çok öyle biraz daha tabiri caizse avam değil avansal anlatıyor işte bu dersi biraz daha akide meselerini yeni yeni öğrenmeye çalışan yeni yeni öğrenmeye başlayan onları e, akide meseleleri iki taksimatları vakit taksimatları yeni yeni anlamaya çalışan insanlar için özellikle yapıyor o yüzden çok Tevbetin çok zaten karşılandırmıyor çok karşılandırmıyor ancak tabi yine ölümün noktalara dönülüyor ama bizim bunu çok tavsiyelendirmeyen anlattıklarımızın önemli olduğuna gelmiş önemli olduğu manasına gelmiş bilakis temel olduğu için çok büyük bir taşıyor hatta bazen bu dostum önemi çok daha ilmi tafsirci şekilde anlatılan derslerin olduğundan müslüden daha büyük önem taşıyor bundan dolayı e, la ilahe illallah'ın manası da olsun veya şartları olsun işte veya hükümler olsun çok böyle alimlerin e, ilmi olarak anlattığı şekilde onlardan naklederek onların o ilmi anlatımlarını değil de daha çok alana yönelik anlatımlarını inşallah anlatmaya çalışacağız ama tabi dediğim gibi daha ne kadar alana yönelik diyorsak tabi çok büyük bir önem taşıyor çünkü bize zaten bu dersler kişilere özellikle ilim talebelerine yani aydın olmak isteyen veya ilim talebesi olmak isteyen daha doğrusu kişilere sağlam timler vermek sağlam buna göre o yüzden onların ilmi olarak fıkhedilip zihinlerde tasavvur edilip kendi nefslerimizde muhakkak edilmesi lazım bundan dolayı inşallah bunları dikkat edelim şimdi öncelikle bir ki la ilahe illallah muhammed şimdi dedik ki la ilahe illallah aslında tevhid olup böyle bir şey var eş anlamlı ve genel olarak manası la ilahe illallah yani Allah'tan başka ibadet etmeyin demektir la ilahe illallah kabul ve Rabbinal mühendisi bize vermek istediği mesaj Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demektir bundan dolayı da ilahe illallah kısaca iradına değinmiş oluyor yani değinmemiz inşallah uygun olacaktır iradından kastımız da şu yani Arap ile edebiyatında cümlenin bir yapısı şey nasıl nasıl dedi Arap bunu bir anlatılmış şimdi la ilahe illa Allah dört kelimeden oluşuyor la ilahe illallah birincisi la ikincisi ilahe üçüncüsü illa dördüncüsü Allah tamam şimdi öncelikle la nedir la bir kere Nafiyetin lil Nafiyetin nafiyetun lil cin yani herhangi bir cinsi lef nefyeden bir lafıdırlar La ilahe illallah'daki la Nafiyetin bir cins Yani bir cinsi artık la'dan sonra ne gelecekse O gelecek olan şeyin cinsini nefreden bir kelimedir Bu cins ne olursa Tamam Nafiyetin bir cins Peki madem ki la kendisinden sonra gelen herhangi bir cinsi nefyeden, ortadan kaldıran, reddeden, yok eden bir kelimesi o zaman la'dan sonra gelen kelimeye bakacağız ki la neyi nefyetmiş bakıyoruz la'dan sonra ne geliyor ilah Hı? ilah geliyor la'dan sonra ilah o zaman sadece la ilahı kısmını aldığımızda la ilahı kısmını aldığımızda ilah öncelikle irab olarak la'nın ismidir الفتحة إذا المنزلية إبن نص محل الدرج tamam nasıl halledeceğiz peki mana olarak ilah fiil kalıbından gelmiş nasıl öyle ne fiil kalıbından gelmiş ve fiil kalıbının Arapça edebiyatında yani fiil kalıbıyla hem ismi fail hem de ismi mef'ul bu ikisinden bir tanesi kastedilmiş bu siyah ve şibahı görece iki katılsan bir tanesi tayin edilir birincisi ismi mesul ikincisi isim fail mesela kitap kelimesi fi fial kalıbındadır bak ilah kitab fial bak hepsi aynı kalıbın kitap nedir ismi mesul yani mesul demek yazılan şey peki burada la ilahe illallah bu ilah kelimesi ismi fail midir yoksa isim nasıl olur isim nasıl olur sünnete göre bu nedir ismi nasıl olur çünkü neden eğer bunu anlatmadım nedenini anlatmadım bir tavsiye gidelim ki bu noktada nedeni anlaşılsın şimdi anlaşılmasın şimdi fial kalıbı dedik ki ilah kelimesi la'dan sonra gelen ilah kelimesi Dedi ki madem ki la kendisinden sonrasını ne söylüyor ne olursa olsun ne söylüyor o zaman kendisinden sonraya bakıyoruz la'dan sonra ne gelmiş ilah kelimesi Ne ilah kelimesi yani peki ilah kelimesi kalıp olarak nedir ya ismi fail ya ismi nasıl ama diyor ki burada ismi nasıl bize diyor ki burada ismi fail yolun tartışmasına birazdan geleceğiz ama ondan önce diyeceğiz ki doğruyu söyleyelim manayı beyan ederim. ondan sonra onların şüphelerine ve cevaplarını söyleyelim ve bizim kendi istiharını söyleyelim tamam şimdi diyoruz ki diyor ki la ilahe ben ilah kelimesi isim mesuldür peki ilah kelimesi elehe ne olmuş elehe ne adede demek ibadet etmek o zaman iba, ilah ne demek ibadet edilen şey demek ilah ibadet edilen Hı? ilah ibadet edilen o zaman la ilahe ibadet edilen yoktur şimdi la neydi kendisinden sonrasını ne söylüyor peki iladen sonra ne var ilah ilah ne demek ibadet edilen o zaman la ilah ne demek oldu ibadet edilen yoktur şimdi bir insan öbür la ilah sussun kafir olur manasını bilerek ve ikrar ederek kabul ederek söylerse ne olur? Bu insan kafir olacak çünkü neden? bir insanda ötesi la ilah ilah yoktur iki şeyi nefreder bir Allah'ı nefreder çünkü Allah bir ilahtır ha? iki neyi nefreder? Allah'ın e, kim, kim, kim nasıl şifrediyor? Allah'a yalan olarak şifrediyor neden? çünkü Allah azze ve celle bazı ilahları ıslah etmiştir kendisinden gayrı ilah olduğunu ispat etmiştir ama o, onlara, onların batı ilah olduğunu söylemiştir ama ilah söylemiştir o zaman bir insan la ilahe dese tutsa iki yönlü kafir olur bir Allah'a ilahlarını inkar etmiş olur çünkü ilah yokları suskunun içine bütün ilahlar girer bu ilahlar arasında Allah Azze ve var Hı? bir bir böyle kafir olur iki Allah'a yalan veren kafir olur neden? Allah Kur'an'da diyor ki ilahlar var birçok ilah var ama bunlar batıllar sen diyorsun ki ilah diye bir şey yok diyorsun tamam buraya anladık o zaman demek ki la ilahe kısmı eğer devamıyla beraber hükredilmediği müddetçe şirk küfür tekbirdir o zaman devam ediyoruz la ilahe peki burada illa illa diyoruz ki edatı istisna istisna edatıdır ha? rızasına erebilir Allah ise ilah rızasından bedeldir yani külden bedeldir Hı? ama burada dağın ismi olan ilahın ilahların ismidir ama haberi haberi nedir? mukadderdir o zaman bunun orijinal manası ne? şimdi bir insan ne seçiyor? La ilahe illallah şimdi la ilahe illallah Arap diliyle cümle kalıbı olarak bir kelimesi gizli kılınmış mukaddemdir bu çok Kur'an-ı Kerim'de bu çoktur bu Kur'an-ı Kerim'de çoktur bütün dili yapısında da var. hemen hemen bütün dillerde olmayan hiçbir dil zannetmiyorum çünkü Allah alem o ikisi fıtratı ters yani bütün dillerde bu mevcuttur bazen bir kelime olmuş. manası belli olduğu için şimdi bu has burada hasfolmayan kelime de diyoruz ki hak kelimesidir yani Allah'tan başka hak olan ilah yok neden? çünkü eğer desek ki Allah'tan başka ilah yoktur Allah'tan başka ilah yok mu? var Allah Azze ve Celle onların tatlıklarına ilah diyor Allah Azze ve Celle onların tatlıklarına ilah diyor Kur'an'da birçok yerde onların tatlıkları ilah diye demek ki Allah'tan başka ilah var peki la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ilah yoktur demek mi tam manasıyla eksik bu çünkü Arap dili öğretine göre cümle yapısına göre o bir kelime mukadderdir ciddidir o kelimeyi de diğer masal sayınlar o da hak kelimesidir yani Türkçe'ye çevirdiğimizde biz dedik ki dedik ya ilah kelimesi ibadet edilen o zaman Allah'tan başka ibadet edilen yoktur demek değil mi şimdi ilah peki Allah'tan başka ibadet eden yok mu? çok bu insanlar bir geçişleri ibadet ediyorlar o zaman o gizli kelime ne oluyor? Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen ibadeti hak eden yoktur Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen Allah'tan başka ibadeti hak eden yoktur demiş La ilahe ama ama mesela bidat-ı la ilahe illallah anlatırken ehl-i sünnete muhalif fırkalar, taifeler, hindi kısmı La ilahe illallah anlatmak için diyorlar ki bir kere ilah kelimesi ismi mef'ul değildir ismi faildir ismi fail peki ismi fail kelimenin yapısı şey kökü ne diyorlar ki işte el vesaire alınmıştır yaratan demek o zaman Allah'tan başka yaratıcı yoktur diyorlar ki la ilahe illallah manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur o zaman onlara göre tevhid ne oldu Allah'tan başka yaratıcıdır. yani Mekke'li müşrikler ne oldu? tevhid çünkü neden? Mekke'li müşrikler Allah, Allah'ın yaratıcıda tek olduğunu inanıyorlardı Allah'ın yaratıcı olduğunu ispat ediyorlardı eğer la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ilah yoktur şey, Allah'tan başka yaratıcı yoktur olsaydı Allah'tan başka yaratıcı yoktur olsaydı o zaman la ilahe illallah'ın gereğini yapmış olmuşlar olmuş oluyorlar bunu geçirmiş ama durum böyle değil vakıa böyle değil maslar bunu reddediyor bilakis maslar bunun tersini söylüyor maslar çünkü mas maslara baktığında Mekkeli müşrikler Allah ve Celle'nin yaratıcı olmuş ve lehim sa'ertehum men kalakat semavati vel arda le yekulun Allah eğer onlara yeri ve göğü kim yaratacaksan Allah verecektir illet ehli ilah kelimesine yaratıcı manasını verdikleri için diyorlar ki o zaman la ilahe illallah açılımı Allah'tan başka yaratıcı yoktur bu diyor şey ki bu batıl tamam bu batıl çünkü neden birçok maskara bakıyoruz Mekke'nin şüpheyi kabul ediyor eğer la ilahe illallah manası Allah'tan barış başka yaratıcı yoktur olsaydı Nebi Sallallahu onları la ilahe illallah deyin dediğinde derlerdi inkar etmezlerdi çünkü la ilahe illallah'ın onların anladığı manayla onlar zaten kabul ediyorlar ama ehli sünnetin ispat ettiği manayla onlar la ilahe illallah kabul etmiyorlardı ve amcasının söylemekten zaten Nebi Sallallahu imkana ayrıldı hatta Nebi Sallallahu la ilahe illallah dediğinde müşrikler ne diyorlar Eceal el alihate ilahın vahide Onlar yani bir, birçok ilahı tek bir ilahın kulu Yani birçok ibadet edilen bu varlıkları tek bir ibadet edilen olmasının gerektiğini söylüyor görmüş o zaman madem ki ilah söylemesi manası mabut ibadet edilen buradaki yüzlü kelimede hak o zaman cümle ne oldu la ma'bude bi hakkın illa ilahun vahidun tek bir ilahtan başka hakkıyla ibadet olunan yoktur veya la, ma, e, veya, veya la ilahe hakkın illallah Allah'tan başka hak ilah yoktur la ma'bude bi hakkın illallah Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen La ilahe illallah'ın hükümleri ne? La ilahe illallah'ın hükümleri ikidir Tabi bu tabirlerin hepsi müteahhir tabirlerdir Alimler bunları ümmeti kolaylaştırmak için bu tabirleri anlatmıştır Aksi halde zaten bir mana olarak makul akredilen bir şey Makul akredilen bir şey yani bunlar manaları maskara baktığında sahabe döneminde hatta Mekkeli müşriklerin ünlüğünde manası bilinen lafızlardır yani Mekkeli müşrik la ilahe illallah dediğinde Arap oğlu Arap olduğu için la ilahe kelimesinin nefi illallah kelimesinin ispat olduğunu anlıyorlardı alimler bunları ıslahlaştılar ıslahlaştırdılar insanların önüne sürdüler ki insanlar bunları tefakkuh eylesin bunları fıkh etsin ve taratibül ilmi diye ilmi tertibatlar kısmı şekliyle öğrensin ve bu onlara kolaylaşsın hatta Allah-u Alem eğer tabir sahipse daha ilmi öğrensinler diyor bunları daha iyi öğrensinler daha ilmi öğrensinler diyor bunları bu şekilde kimileri kaleme aldı kimileri lafızlarına aldı allah Teala Şimdi o zaman diyor ki la ilahe içinde iki rükne bağışlıyorum Birincisi ispat, ikincisi nefret Bir insan Allah'ı bir insan ispat ederse nefret etmezse kafir olur Bir insan nefret ederse ispat etmezse yine kafir olur Yani şimdi la ilahe illallah'a baktığınızda la ilahe bir takım illallah ne demek la ilahe illah yoktur illallah Allah ancak Allah vardır veya daha böyle düzgün bir e, veya anlaşılır bir şeyle la ilahe ilah yoktur illallah Allah hariç bunu tekrarlıyorum la ilah ilah yoktur demek illallah Allah hariç şimdi o zaman birincisi la ilah büyük sustuğun zaman la ilah kısmı ne? nefi kısmı yani ilah yoktur her şey nefi sadece nefi yoktur ne olursun başta söyledim kafir olsun iki sebepten dolayı bir kişi la ilahe la ilahe diyerek ilah yoktur diyerek Allah'ın ilahlarını nefretsin çünkü la ilahe umum bir lafız bunun için hak ilah da giriyor Allah'tır batıl ilah da giriyor Allah dışında ibadet edilen şeydir tamam mı? birincisi Allah'ın ilahlığını inkar etmek de kafir olursun sadece nefsiyle yetinirsin la ilahe la ilahe ile yetinirsin ki bu nefis bir Allah'ın inkar ederek Allah'ın ilahını inkar ederek kafir olursun İki Allah'ın onların onları ilah diye isimlendirmelerine ilah diye isimlendirmesini inkar etmiş olsun bu da Allah'a yalanlamış olsun çünkü Allah onların tatlılarını ilah diyor sen de ilah diye bir şey öğretiyorsun o zaman bir insan nesiyle etmişse şükredilir sünneti diye şükürlerdir illallah'a diyorum ancak Allah vardır bir insan sadece nefis ve sinsiyle sarsılır neden dedi ki Allah ilahtır Allah ibadet olmuş ama peki Allah ilahtır Allah ilahtır ispat etti mi kişi ne ispat etti Allah'ın ilah olduğunu ispat etti güzel buraya kadar güzel ama bir nefi var mı yok kafir olarak neyi nefi etmesi lazım Allah'tan başkasının hak olan ilahlığını inkar etmesi lazım yani diğer bir tabirle tağuta küfretmesi lazım Allah'tan başka ilah ed ibadet edilenin edilenin tamam durum böyle olunca o zaman diyoruz ki ne tek başına nefis ne de tek başına ispat tevhid değil bilakis girer teker teker ele alır yetinilme babında kabul edilirse bu küfürdür yani nefis e, mantıklı örnek verin buraya Ahmet geçse ben de desem ki kim yükledi öyle öldürmedi bu ne olur Ahmet'in girişini yalanlamış olurum bu küfür olur sadece nefiyle olmuş peki desem ki ispat yazmışsın desem ki buraya Ahmet girdi bu lafında Ahmet'ten başka girmedi diye bir şey var mı bu lafında desem ki bu odaya Ahmet girdi bu lafından şu an, şunu anlaşanlar bir tür koydu bu odaya Ahmet'ten başka kimse girmez anlar mı? yok hiç kimse akıllı akıl anlamaz tamam mı? Türkçeden meselini almış bir insan bunu açıklığı net bir şekilde anlar bu odaya Ahmet girdi demek bu odaya Ahmet'ten başka kimse girmedi manasına gelmez o zaman ispat tek başına önemli değil ama şöyle yapmam lazım ben Ahmet'e bu odaya girmede birlemem için bu odaya girmede birlemem için şu lafı kullanmam lazım bu odaya Ahmet girdi ve Ahmet'ten başka kimse girmedi veya bu olaya sadece Ahmet girdi veya başka istisna lafıdır o zaman la ilahe illallah'ın manası ispat ve nefidir ve bunu Allah Azze ve Celle o zaman hem hükmüyle beraber hem de manasıyla beraber ele aldığımızda önce ilah önce ne yapacağız önce ne yapacağız diyeceğiz ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen hiç kimse yoktur baktığımız zaman maslar bunu teyit ediyor mesela Allah Kur'an'da ne diyor? Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin De ki benim namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir Şimdi bak Allah Azze ve Celle ne yaptı? Dedi ki benim, de ki benim namazım, benim kurbanım, benim hayatın ve ölümün alemlerinin Rabbi olan Allah şimdi bu ne? Allah Azze ve Celle hakkında ne yapmış? ispat etmiş neyi? ibadetin ona yapılmasını ispat etmiş sonra Allah bununla ne yetindir? sadece Allah Azze ve Celle ne dedi anında? La şerikele onun hiçbir ortağı yoktur ve bizalike emrettu ben bununla emrolundu ve ana havveli ben müslümanım Şimdi Allah Azze diyor ki benim namazım nüfusun de ki benim namazım nüfusun kurbanım hayatım ölümüm alemden Rabbi olan Allah için La ilahe illallah'ın tabiri varsa illallah Sonra ne diyor la şerike lef Onun hiçbir ortağı yok Sen bir adama desen ki Benim sevdiğim ben seni seviyorum hmm. Sen benim arkadaşımsın Sen benim dostumsun düşenlerin can yolu yaşansın vesaire vesaire biri senden başkasını sevmiyor senden başka arkadaşın yok senden başka can yoldaşın yok manasına göre mi o gelmiş adamı diyor ki seni seviyorum arkadaşım can yoldaşısın bir başka kişi de olabilir aynı şey bir başka kişi de böyle sevip sevebilirsin ama desem ki sadece sen benim can yoldaşımsın can yoldaşı olmada ortağın yoktur benim için sevmede ortağın benim için yoktur bak bu adamı sevgi de suresi var 162-163 diyor ki de benim namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir onun hiçbir ortağı yoktur ve baktığımız zaman Kur'an'da buna benzer bir sürü şey ayet Allah konuda uabudullaha ve la tuşriku bizi şey Allah'a ibadet edin sonra ona hiçbir şey ortak koşmayın çünkü Allah'a ibadet eden olsa şimdi Allah'a ibadet eden olsa sadece e ne olur adam der tamam ben Allah'a ibadet ediyorum ama başkana da ibadet ediyorum Allah bana ibadet edin dedi ben yerine getirdim beni ki Rabbim bana başkana ibadet edin bana ibadet edin dedi ben ibadeti yerine getirdim ama bak Allah Azze ve öyle demiyor o ebedullah Allah'a ibadet mi ve la teşrik dediği şey ona hiçbir şeyi ortak koşmayın ve baktığında Kur'an'da bunun gibi onlarca ayet var hep bu şekilde ispat nefi ispat nefi ispat nefi şimdi o zaman la ilahe illallah rükmü neymiş iki rükmü neymiş iki şimdi bir de la ilahe illallah hadi dediğim gibi bunların hepsi ya, bunların hepsi terafiyyül ehmiye bağlamında söylüyor şimdi bidayı olarak ilim talep edilmeye başlayan insanlar veya e, ilmi tabi öyle diyeyim yani e, tabi bu lafı inşallah hoştur diyorum ki bidayi olarak yani başlangıç olarak ilim talep edilmeye giren kişilerin bu türlü taksimatlarla bidayi olarak tabi bu türlü taksimatlarla öğrenmesi Allah-u Alem eğer tabir sahihse faydalı oluyor bu tecrübe edilmiş ama talebenin bunu çok büyük bir iltizam şu manadan çok büyük yani dinin olmazsa olmazıymış şeklinde iltizam göstermemiştir bu türlü taksimatlar ama bu türlü taksimatların manalarını seçmemiz lazım ama bunun dinin olmazsa olmazı şeklinde bakmamız lazım sadece bunun dinin teratibül ilmiyle yani ilmi tertibatlar e, yönüyle ilmi metotlar yönüyle e, bakması onun için yeterli olacaktır hani bu türlü taksimatları idam etmekse e, hem mutlak olarak demesek de genel olarak lazım değil genel olarak yani bütün kısımlarında lazım değil o yüzden çünkü mesela sahabeye dönemine baktığımızda sahabe bu mana olarak hepsi iman etmişler var çünkü bu belli Kur'an'daki ayet işte Allah ne diyor benim namazım, nefsim, ölüm, hayatım, alemlerin Rabbi olan Allah içindir ama sorduğunuz onu ortaya otur bana böyle ispat örneği sahabe dönmüş bunun içinde ispat örneği veya böyle isimler vermemiş ama ilmi tertibat babında tamam mı? bu e, sadece hücretler olarak bir düzen olarak ilmi bir kalıba sokulmuş insanlara sunulmuş bu baktan bakarak bunlara önem vermeliyiz ama çok fazla iltizam etmeliyiz Hayır, bunda daha çok bahse ihtiyaç var Allah'ın evet. ama buraya anladık şimdi şimdi la ilahe illallah saklayalım şimdi e, la ilahe illallah'ın şartı şart bir kere ilzam şey bir şeyi ne yapmak bir adama göre veya iltizam yani bir şeyi kendi üzerine gerekli kılmak gibi şart bu demek şart manası açık usulde bunun e, sılahları var ayrı şimdi şey, şart genel olarak izlam şey bir şeyi bir adama gerekli kılmak şimdi baktığımız zaman alimler la ilahe illallah anlatırken mesela bu e, özellikle müteahhit kitaplarda çok şey görülen bir şey yani son dönem kitaplarında hani çok eski alimlerin usulünde değil de mesela daha son dönem dönem alimlerin mesela aslının veya bir önceki asır veya en fazla iki önceki asır vesaire yani e, müteahhir dediğimiz e, akide kitaplarında daha çok hissediyorum baktığımız zaman la ilahe illallah'ın şart olarak genelde bazı kitaplar la ilahe illallah hakkında yedi şart çıkıyorlar mesela Türkçe kitaplarda bile mesela bu mevzu mesela en son işte e, işte Umman Kura tarafından çıkan mesela Fırat'tan çıkan kitabı çok güzel bir kitap veya e, işte bazı mesela Guraban'ın çıkan kitaplar olsun vesaire veya e, başka şeref akidesini anlatan muasır ilim talebelerinin ilimlerinin alimlerin kitaplarında olsun bunları görürüz la ilahe illallah'ın şartsızlığı başlı kaparlar ee, ve yedi şans falan zikrederler genel olarak ee, bu yedi şart tabi kitaplarda maruf alimler bunu zikrediyor ama e, dikkat edecek olursak az önce bunları genelde müteahhir ile müteahhir yani adamları ilk dönem bilim adamları daha çok sahabe tabi'in tabi tabi'in hatta tabi tabi'inden sonra gelen bir iki asır üç asır vesaire bunlarda bu şimdi taksimatlar yok o yüzden dediğim gibi e, Allahu Alem daha çok bahsi ihtiyaç var acaba mesela la ilahe illallah'ın şartını yediyle sınırlamak ne kadar doğru daha çok bahsi ihtiyaç var e, o yüzden e, bunu çok e, fazla işte la ilahe illallah'ın e, işte için o olan yedi tane şartıdır bu işte bundan fazla yoktur veya biri diğerine dönmüyor gibi vesaire bunu söylemek biraz zor o yüzden çok büyük iltizam etmemek lazım ama mana olarak genel olarak sahip bu yani mesela bu yedi tane şey, bu yedi saydıkları şey la ilahe illallah'ın olmazsa olmasıdır bu doğru Bu kadar doğru ama bunu da böyle sınırlamak Allah-u Alem çok daha e, bu biraz daha tabi dua bahsi ihtiyaç var alimlerin kavilerine bakmak için açmaktadır ama, ama dediğim gibi bu mutahhirlerin söylediğidir mutahhirlerin değil o yüzden bu e, çok fazla işte iltizam etmeden ama genel olarak işin manasını bilerek öğrenmeniz daha faydalı olacaktır o yüzden diyor ki Allahu Alem e, La ilahe illallah. 7 tane ile sınırlamak yani 7 tane şartı var bu sınırlamak ne kadar doğru ilim Allah'ın kitabında ama alimler bunları müteahhirler zikrettikleri şimdi de bunlara değineceğiz kısaca diye bir şart sayacağız ee, ama tabi sağken de bunu e, mutlak olarak müteahhir kılınan şeydir şeklinde bakmayarak söylüyorsun bunlar olmuş olmuş şimdi öncelikle e, şunu söylüyorum la ilahe illallah'ın şartıyla bu ilimle alimlerimiz bunlar ne kastediyorlar? insanın ilzam etmesi gereken mutlaka la ilahe illallah'la beraber kendisinde olması gereken şeydir yani la ilahe illallah'ın kabulünün olmazsa olmazıdır evet bu saydıkları la ilahe illallah'ın olmazsa olmazı ama işte işgal olan bunu nasıl anlamak doğru işgal olan doğrusu bunda dayanmıştır yüzden alimler diyor ki şimdi yedi tane şart La ilahe illallah, kendi nefsinde kendi nefsinde haksız etmek isteyen insanlar için olmazsa olmazdır tamam o yüzden mesela şereften lafızlar var mesela işte ee, mesela Vahbi İbni e, Munebbih Rahimahullah e, diyorlar ki mesela biraz La ilahe illallah cennetin anahtarı değil midir? Diyor ki evet la ilahe illallah cennetin anahtarıdır ancak kim o anahtarın dışarıyla beraber gelir yani bir anahtar bir gidenin karşısında değildir o anahtarın açması için cennet, e, o anahtarın dışarı ihtiyacı vardır tamam o yüzden diyorum evet eğer sen bu anahtarlarla bu anahtarın dışarıyla gelirsen o zaman açılırsın aksi halde açılmaz işte bunu Bukhari Tahrik olarak yüklemiş yani bunlar selef döneminde gö gördüğünüz gibi mani olarak var yani selef la ilahe illallah işte mesela müziyelerin dediği gibi veya günümüzde toplumda daha çok yaygın olmuştu adam evimiz la ilahe illallah diyoruz baktığı zaman bu selef döneminde veya sahabe döneminde mani olarak bu şekilde kabul görmüş lafız değil mi? işte la ilahe illallah söyle sanki içi boş bir kelimeymiş gibi sadece sadece bir cümleden boş bir cümleden ibaretmiş gibi böyle bir şey değil bunların bilakis şartları var işte o şartlar e, tabii ki var bunun için hikayede la ilahe illallah'ın şartları var insan mesela kalbiyle inanmak e, şartlarından bir tanesi yani bir insan duyuyla söyleyip şey kalbine inanmazsa kim diyebilir insan anladın mı? Yani şartları var ama işte işgal olan dediğim gibi bunu yapıyorsun Allah'ım orası işgal yoksa şartların olduğu bütün ümmeti icma edilmiştir şereften bütün lafı lafızlar çoktur evet la ilahe anahtarla görüyorsun ama anahtarın dışları lazım yani nedir o anahtarın gereklilikleri lazım la ilahe Allah bir anahtarsa onun dışları lazım o yüzden alimler rahimullah zikretmişler genel olarak böyle şart şey. mesela diyorlar ki bunu hatta mazmada dönmüşler bazen ezberler şimdi diyor ki ilmin yakinin ve ihlasın ve sıdrık ma'a muhabbetin ve kıyabin ve kabul leha ilmin yakinin ve ihlasın ve sıdrık ma'a muhabbetin ve kıyabin ve kabul leha yani ne ilim, yakın, ihlas, sıdık, muhabbet, ilk yakın böyle şeyler söylüyormuş bunun azmal olmuşlar diyorlarsa ilmin ve kıymin ve ihlasın ve sedkut buraya kadar kaç tane de devam edeceğim lazım diyor ki ma'a muhabbetin 5 ve kıyadın 6 ve kabul ile şimdi o zaman bu şartları kısa ve bunları anlatalım ondan sonra dersi bitirelim kısa ve ama ne kadar kısa olacak yani bu yan şartlar şurada Allah'a Allah. şimdi bir, bir, birinci şartı alimler la ilahe illallah'ın birinci şartı ilimdir diyorlar yani la ilahe illallah'ı bilerek söylemek manasını bilerek ne yapmak söylemek manasını bilerek söylemek buna ise delil Muhammed suresinde Muhammed suresini getiriyorlar Muhammed suresinde şu ayeti getiriyorlar diyorlar Allah Kur'an'da ne buyuruyor fe'alem ennehu la ilahe illallah ve estağfirullah bil ki Allah Kur'an'da ne diyor? Fa'lam bil ki ennehu la ilahe illallah ve estağfir li Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur günahlarından istiğfar Bak şimdi ne dedi Allah ayetinde şimdi fa'lam bil ki ennehu la ilahe illallah Allah'tan başka ne? ilah yoktur ilmi zikretti ilmi zikretti sonra ne dedi? din dedi sonra neyi dedi dedi la ilahe illallah o zaman alimler diyor senin kimin şartını ilim Allah kibinin için yani bilerek la ilahe illallah yine mesela Nebi Sosa'da ne diyor hadiste e, Müslim'deki hadiste diyor ki men mâse ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah dehalel cennet kim la ilahe illallah bilerek la ilahe illallah deyip ölürse Allah Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse ne olur? Bak bu dönemde olursan ölmüştür İkinci şart alimler ne olduğunu diyorlar ki el yakin ama nasıl bir el yakin? El münafi lişşek el yakinul münafi lişşek yakin ama şekkin yani şüpheyi nefyeden bir yakin bu şüpheyi ortadan kaldıran bir yakin içinde olmak bütünlük içinde olmuş ta ki böylece böylece ilim ne olsun gerek la ilahe illallah dedim ya ilk şartı ilim diye ta ki o bilir o ilim tam bir kemaliyet içindedir yani hiçbir şey ve şüphe bulunmamış kişi la ilahe illallah'ın Allah'tan başka hakkıyla ibadet olman yoktur ve bilecek hı? ve bu bilmesine şirk ve şüphe ulaşmayacak o yüzden alimler sadece ilim demiş bir de ilme ne eklemiş ikinci şart olarak yakine eklemiş ve bu ikinci şart olan yakine eklerken de bunu maslardan almışlar diyorlar ki sen la ilahe illallah'ı bileceksin ama yakinin olarak bileceksin o yüzden ikinci şart olarak yakini getirmişler Peki bunun delilini Allah Kur'an'da ne buyuruyor innemel mu'minun ellezine amenu billahi ve rasulihi sümme lem yertabu müminler kimlerdir Allah'a ve Resulüne iman edip sonra şüpheye kapılmayanlar ve cahedu bi envalihim ve mallarıyla cihad edenler ve enfusihim ve nefisleriyle cihad edenler fi sebilillah Allah yolunda sonra ilaikihum sadıkun işte sadık olanlar onlardır Neydi Allah müminler kimmiş Allah'a ve Resulüne iman edip sonra şüpheye kapılanlardır bak ne yakından bahsediyor çünkü yakın ne şek ve şüphenin zıttıdır tamam alimler bunu getiriyorlar diyorlar ki o zaman o zaman onların Allah o müminlerin imanının sadık olmasını neye bağlı çünkü ayetin sonunda ne dedi Allah ulaike humus sadıkun sadık olanlar onlardır onların sadık olmasını neye bağladı Allah Azze ve Celle Allah'a ve Resulüne iman ediyormuş bunlar ve imanlarında bir şeye katılmıyorlar işte bunların imanı sadık işte buradan da anlıyoruz ki alimler diyor yakın imanın şey la yakın la ilahe illallah'ın şablonundur İnan Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ne buyuruyor? Eşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah Allah'tan başka ilah o hakkıyla Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim ve benim Allah'ın Resulü olduğuna olduğuma şehadet ederim La yelkallahu bihime abdun gayru şahadkin fihime illa, illa dekhalel cennet Diyor ki herhangi bir kul şüphe etmeden işte benim bu söylediğimde yani Allah'tan başka ilah yoksa ben de ona Resulüm bununla Allah'a Allah'a ulaşırsa bununla Allah'a e, Allah'la karşılaşırsa mutlaka ne olur? cennete gider hadis içinde ne diyor peki Nebi Sufyan burada? hayır şahin şüphe olmalı yani yasayın şey içinde o yüzden alimler buradan diyorlar ki bu insan bunun şartı ilmi olacak ve bu ilgi yaşın içinde olacak tamam. peki ikinci şart mı? üçüncü şartı var diyorlar ki el kabulül munafi lirret el kabulül munafi lirret yani reddi nefyeden kabul içinde olacak yani bu da kabul şartı ama bu kabul nasıl? nefye reddeden kabul şimdi burada bir incelik olmuş şimdi kabul diyoruz ama neden söylüyor şimdi bak Bu kabul önce neyi yaratıyor? Kabulden şunu kastediyorlar almak bu için şu Yani bu kelimeyi kalp ve lisan ile söylemiş kabul etmiş hem kalple hem de dil ile kabul etmiş ve reddetmekten uzak durmak çünkü mesela bazı insanlar var ki la ilahe illallah'ın manasını bilmiyor ve la ilahe illallah'ın içerdiği mecbulu manayı delalet ettiği şeye de yakın içindedirler ama buna rağmen kibirden veya kıskançlıktan hasetten dolayı inkar edebilirler mesela müşrikler ne yapıyorlar la ilahe illallah'ın manasını biliyorlar mıydı biliyorlar ancak kibirlerinden dolayı ne yapıyorlardı kabul etmiyorlardı Allah Azze ve Celle mesela on, onların bu e, durumunu hikayederken ne diyor innehum kânu izâ lehum la ilahe illallah yestekirun onlara la ilahe illallah denildiği zaman ne yapıyorlardı çivilmiyorlar ya başlarken ne diyor innehum la yukezzibûnek velakinne zalimine bi ayatillahi yeşhedûn onlar seni yalanlamıyorlar ancak zalimler Allah'ın ayetini cehrediyorlar görüyor musun? o yüzden alimler bu kabulüyle ne yapmışlar la ilahe illallah'ın şartını etmişler çünkü alimler bakmışlar mesela burada bir müşrik tayfımız bunlar la ilahe illallah'ın manasını bilmiş hatta delalet ettiği nebninin manasını yakın olarak biliyorlar ama kibirlerinden ve hasetlerinden dolayı bunu inkar ediyorlar ve Allah da bunların bu kibirliklerini hasetlerini Kur'an'da belirtiyor ee, belirtiyor durum böyle olunca ha, alimler diyor ki demek ki kabul de la ilahe illallah'ın şartlarından mesela Allah Azze ve Celle e, mesela buna deliller başka ne diyor ki mesela Allah ne diyor innema kâne kavlel mu'minine izâ du'u ilallâhi ve rasûlih liyahkuma beynehum en yekûlû semi'na ve akan ve ulâike humul muflihun Çünkü müminlerin sözü Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde yani aralarında hükmedilmesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü nedir? Semi'na ve ata'na İşittik ve itaat ettiklerindedir Bak kabulden bahsediyorum Semi'na ve ata'na Duyduk ve itaat ettik Ve ulaike Allah hatta ne diyor? Ve ulaike hümün mutluhan İşte kurtuluşu öğrenme felaha öğrenme Felah bulanlar kimler? İşte bunlardır Demek ki طبعا الشعر وما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا nedir mümin ne de müminin yarısı ne de mümin Allah ve Resulü bir eş iş için emrettiğinde bir iş için hüküm verdiğinde onların kendi işlerinden kendi işlerinde başka bir şey seçmelerine hakları yoktur sonra Allah devamını yetim Allah'a ve Resulüne ee, isyan ederse açık bir dalalete girmiştir açık bir dalalete girmiştir o zaman bu ayetlerin hepsinden ne anlıyoruz hadis La ilahe illallah'ın olmazsa olmazlarından Çünkü Allah diyor ondan başka bir şey seçme hakkı yok kabul etmek zorundadır Evet bunu alimler birinci şey olarak intiya bu önemli Şimdi bir insanı düşün Bir insanı düşün La ilahe illallah'ı bildi Hı? Ve bu bilirken de ilmi yakın içinde ilminde şüphe yok ikinci şart Ve bu adam kabul de etti La ilahe kalben de kabul etti Kalben de kabul etti bu insan bu ilemde kabul ettim ama boyun eğmek kabul etti ama inkiyat etmedi bu şimdi nedir? dönmüş şart inkiyat boyun eğmek bundan önceki şart en son saydığımız neydi? kabul etme şimdi arasında ince bir fark var belki zahiren halliymiş gibi görünebilir ama hal hani yani aynı olmamakla birlikte aslında çok yakındır o ayrı çok yakın bir ilme manası ama arasında ince bir nokta var kabullen çünkü bir insan bazen bir şey bilir ve o bildiğinde yakın içinde olur ve onu kabul eder ama boynu inebilir o yüzden alimler inkiyarı da zikretmiştir ama diyorlar ki el inkiyadu min müstelzenatı kabul diyorlar almış inkiyar yani boyun eğme kabul etmenin gerekliliklerindendir Allahu alem arasındaki fark yani inkiyat boyun eğme ile hı, kabul etmenin arasındaki fark inkiyat yani boyun eğme fiiller ile tabi olmak demektir kişi fiilleri ile tabi, tabi olmak kabul ise kabul ise bunun manasını şehit ile ortaya çıkarması şimdi üçüncü şart neydi bak dönüyorum başa üçüncü şart kabul etmek anlattık onu doğrulandım şimdi diyoruz ki dördüncü şart boyun eğmek kabul ile boyun eğmek arasında ince bir fark var Allahu alem bu ince fark şu çünkü bazı ölümlü bunu söylüyor Allahu alem arasındaki fark şu, şu ince fark şu inkıya yani e, boyun eğme fiillerledir yani fiillerle tabi olmamış. kişi amelleriyle daha çok işte amelleriyle fiilleriyle hareketleriyle tabi olmamış. kabul ise bunun manasını söz ile söz ile ortaya çıkarmaktır ancak ikisinin ikisi de zaten itibari gerektiriyor ayrılma tamam mı? ancak işte boyun eğmek tamam mı? Böyle olarak teslim olarak fiillerle yanılmaktır tamam mı? Hayatında böyle bir ince fark var çünkü maslara baktığımızda La ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesinde bunun yemek olduğu ortaya çıkıyor o yüzden bunu dördüncü olarak kabulden ayrı hissediyorlar alimler ve ince farkı da benim anlattığım şekilde beyan eden bir nehle var Allah ne buyuruyor konuda وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُسْلِمٌ fakat istemseke bil urvetil vufka kim muhsin olduğu halde yüzünü Allah'a çevirirse Allah'a kendini teslim ederse bak bu nimetten nasıl fakat istemseke bil urvetil vufka sağlam kurda yapışmış yine Allah Kur'an'da ne diyor ve men ahsenu ve men ahsenu dinen mimmen esleme vecnehu ومن أسلم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا İbrahim'in Hanif dinine uyan yani uyarak ve muhsin olarak kim yani Allah e, yani e, muhsin olarak yüzünü Allah'a çevirenden ve İbrahim'in dinine tabi olandan başka tebeyyin eden he? böyle bir ürün olandan daha güzel kim olabilir diye Allah bak hep neden bahsediyor neden bahsediyor intiyattan boyun eğmektir yine Allah ne diyor ve emiru ila rabbikum ve eslimu leh Rabbimize dönün ve ona teslim olun bakın boyun eğmekten bahsediyor yine Nebi Sosyal'e ne diyor la yu'minu ahadukum hatta yakuna hava'u taba'an bima cü'tedir benim getirdiğime hevası yani kişinin hevası benim getirdiğime tabi olmadan hiç, hiç, hiç, hiç benim iman etmiş olmaz hevası benim getirdiğime ne Kur'an getirdiğime tabi olmadan tabi olmadığı müddetçe hiçbiriniz iman etmiş olmuşsunuz yüzden alimler bu masları da getirerek biraz o zaman la ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesi ne? Bana bölümdü Evet alimler beşinci şart olarak diyorlar ki es-sıdru Yani sadık olmak Sıdık içinde olmak Samimiyet Yani el-münafi bil kezb Kezb e, yalanlamaya Yalanlamaya zıt olan Sıdkı bahsediyor alimler İşte bu beşinci şart ilahe illallah meblûnunu itikad etmek ama bu itikad nasıl olacak? zahir olarak açık olarak yalanlamanın zıttı olacak. tamam açık olarak batında ise nifaklıktan uzak zahir olarak yalanlamayacaksın açık olarak yalanlamaya zıt lafızların hareketlerin olacak batında da nifaklık bulunacak şu sıkıntıdır yani dışı içine muhalefet edilmiş bilakis dışı ile içi dışı ile içi İslam'ı kabul ve arad etme noktasında direnecek tamam yani azalarının kalbinin e, düşündüğünün zıttını hareket göre çok Kur'an'ın tabi mesela Allah Kur'an'ına göre İzace ekel münafikun Münafıklar sana geldiğinde diyorlar ve neşhedü inneke le Resulullah İnneke le Resulullah Biz şehadet ediyoruz Münafıklar ne diyor? Biz şehadet ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün Allah ne diyor? Vallahu ya'lemu inneke le Resulü Allah diyor ki sen kendisinin Resulüsün yani sen Allah'ın Resulüsün Vallahu yaşır ve Allah ne Allah şahit diyor ki innel münafıkı meleken münafıklar yalancı bulmuş işte alimler veya hadis de var ma min ahalim yaşadı en la ilahe illallah ve enne muhammeden resulullah sıdkan min kalbihi illa harraman harramadullahu aranlar yani herhangi bir kişi Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna sıdık, kalbinden sıdık olarak şehadet eden her kimse mutlaka Allah cehennemi ona ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Bukhara sanmıştır. Hatta e, bir Arab'ın bedenin birisi ne yapıyor? Nebi Sassallam ona ne yapıyor? İslam e, İslam hükümlerden hükümlerden bahsediyor, İslam şeriatından falan bahsediyor ve arada ona diyor ki vallahi ben bunun üzerine attırmayacağım diyor. bak şimdi ne diyor vallahi attırmayacağım bu sorun ve eksiltmeyeceğim diyor ya Resulallah Nebi Sallallahu ne diyor eflaha insanlar eğer sadıksa kurtulmuşlar görüyor o yüzden alimler diyor ki bu e, sıdıkta la ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesidir olarak alimler ne söylüyor? altıncı şart olarak şirke zıt olan ihlas bu zaten çok açıklanmış tamam. yani ne İlla ilahe illallah zıt olan bütün hastalıklardan, kirlerden, pisliklerden ayrılmış işte ihlas olur tamam ihlas olur yani sadece Allah Azze ve Celle ibadet etmek ibadet sadece ona hasıdır bunun delili çok Allah Kur'an'a göre Elâ lillahi dînü halis halis din Allah'ın dini وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَى Tam onlar neyle emrolundular diyor? Allah'a muhlis olarak tamam e, e, Hanif olarak dini ona has kılmayla emrolundular diyor Yine Nebi Sefim ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَفْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ Allah e, ateşe neye haram kılmıştır? La ilahe illallah deyip ve bunun la ilahe illallah ve Allah'ın ve dinin arzu eden ihlas işte bu kişiyi Allah ne yapmıştır? cehenneme haram kılmıştır yine Nebi Sosyan'da diyor eşhadu ve eşhadun e, nasi bi şefaati men kâle la ilahe illallah halisen min kalbi Bukhari, e, e, Bukhari Şerif'te şefaatine en layık olan kimdir? kalbinden halis bir şekilde la ilahe illallah Osman şimdi bu noktadan ki ne? La, la ilahe e, şey, la ilahe illallah şartlarından bir tanesi de ne? E, bunu Allah ihlas yani ihlas olması Evet alimler yedinci şart olarak da kod sevgi Şimdi bu altıya kadar bir insan yapabilir ama bunu sevgiyle yapmıyor. Yani bir insan bir şeyi bilir Tamam Bir şeyi yakın olarak bilir değil mi? bunda adam sırt içindedir Hı? buna boyun eğmiştir adam Hı? İhlaslı da yapıyordur bunu ama içinde sevgi olmalıdır aslında bunun daha ilerlemesi o zaman sevgi de la ilahe illallah'ın olmazsa ol, e, olmalıdır yani nedir bu sevgi bir kere bu kelimeyi sevecek ve bu kelimenin gereğiyle amel etmeyi sevecek ve bu kelimeyle amel eden eden kişileri sevecek bundan dolayı bundan dolayı Allah Azze ve Celle'yi sevmeyi iddia eden her kimse eğer Allah'ın emrine muhafaza etmesi o zaman bu kişinin davası batılır yani bundan dolayı kim sabit bir şekilde Allah'a muhabbeti iddia ediyorsa ve Allah'ın sınırlarını gözetemiyorsa bu adam davasında samimi değildir tamam bunun delili de çoktur bu muhabbetin La ilahe illallah şartlarından Allah Kur'an'ı ne buyuruyor وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ insanlardan öyleleri vardır ki şimdi bu ayetin bir kere bu ayet Arap dili yapısı olarak biraz şeydir işgaldir ee, yani iki manadan bir tanesi anlaşılabilir o yüzden bu ayetin iki mali olabilir yani iki mali var tepsilere baktığımızda e, bu iki e, şey e, ihtimallidir o zaman ayetin manalarından bir tanesi şu olabilir ya ayeti şöyle tercüme ediyor diyor ki insanlardan niceleri vardır ki insanlardan niceleri vardır ki yani bazıları vardır ki Allah'tan başka ne yaparlar dinler ortaklar edinirler ve o ortakları Allah'ı sevdikleri gibi severler o zaman Allah'ı seviyorlar ama o katarı ne yapıyorlar Allah'ı sevdikleri gibi seviyorlar tamam bu birinci böyle de anlaşılabilir sonra devamında iman edenler onların Allah'ı sevdiklerinden daha çok Allah'ı severler bak şimdi bunlar Allah'a ne yapıyorlar seviyorlar ama Allah'la beraber ortaklarını da seviyorlar Allah'a ortak gördükleri şeyi de şeyleri de söylüyorlar ve ayetin devamı da o zaman şu olmuş oluyor müminlerin o müşriklerin Allah'ın sevdiklerinden daha çok Allah'ı severler neden? çünkü onların Allah'a sevgileri her ne kadar olsa da sevgilerinde ortak koştukları için ve müminler de kendi sevgilerinde ortak koşmadıkları için müminlerin sevgisi onların Allah'a olan sevgisinden yani müminlerin Allah'a olan sevgisi onların Allah'a olan sevgisinden daha üstündür bu bir bir böyle anlaşılabilir ikincisi de müminlerin Allah'a olan sevgisi müşriklerin Allah'a ortak kıldıkları şeyi sevmelerinden daha üstündür yani bunlar birilerine Allah'a ortak koşuyorlar ve bunları seviyorlar işte müminlerin Allah'ı sevmesi onların ortaklarının sevmesinden daha üstündür şekillenmiş olduktan ala kulli hal ne olursa olsun sen tabi la ilahe illallah'ın şartına bölüp tamam tamam şartına bölüp evet yani kısaca böyle ancak dediğim gibi işte yani şu ana kadar ne anlattık bir la ilahe illallah'ın manası iki rükünler üç şartları Önümüzdeki derse la ilahe illallah olan bazı unsurlar onları zikrediyor inşallah ama dediğim gibi yani bu la ilahe illallah'ın sanki tamam olmazsa olmazı noktasında tamam ee, bir sorun yok ama işte bunları yediyle sunuyorlar çünkü şimdi düşün yani bak e, şimdi bu yazıya bak bu e, la ilahe illallah mesela sayılı kişi yakındır vesaire e, Muhabbet, değil mi? Yani bunlara ya en baştan şöyle sayalım şey olsun diye en baştan sayalım şimdi hatta e, ne dedik e, فمن أظن غاية الشريفين علم يقين الإخلاص وصدقك مع المحبة والمتوال والقبول له ne var burada şimdi ilim başka yakın başka ihlas başka sıdık başka muhabbet başka imtiyat başka kabul böyle tamam peki şimdi la ilahe illallah e, havuta küfretmek la ilahe illallah şartlarından değil mi? şartlarından hemen yedim için değil mi? hemen yedim için yekfuru bittahi kim tağutu küfreder Allah inanır tağutu küfretmek de ilerleyelim şartında değil mi? biraz Allahu Alem işgal olabilir veya La ilahe illallah üzerine ölmek La ilahe illallah'ın şartlarından mı? Şartlarından e, Hani La ilahe illallah üzerine ölmek İnsanların cebini yeri şartı Hayatı boyunca devam ediyor E son nöbetinde de bu şart değil yani bunun üzerine ölmesi de şartıymış şartı elhamdülillah o yüzden tamam e, bunlar olayla ilalların olması olmazı olarak dediğim gibi tekrarlıyorum sık sık gerekli ama işte bunun hani e, işte tam böyle en son sınırmış Allah ondan çok bahsetmişler belki de en son saydığım kişi yediye dönüyor Allah-u Alem dediğim gibi başka itirazlar da getirilebilir bu söylediğin itirazlardan işte o yüzden onu çok e, fazla itiraz etmemek gerek bunların manasını bir fıkhımız bizim için yeterli olacaktır fazla olur inşallah o yüzden zaten hatta bazıları gelmiş mesela e, şey yapmıştır e, hani bu nazmı e, söyledik ya neydi nazim ilmin yakının ve ihlasın ve sıdkuka emrah muhabbetin ve intiyazın ve kalul ile 7 tanesini bu şekilde saymış nazına birisi gelmiş demiş ya 8 de var ve bir nazım daha eklemiş o 8 söylemiş demiş ki ve zile samin ve kufranı min kevimle sivel ilahi minel evladi kabildir sekizincisi de şu, şudur yekizi ve saminha sekizi de sekizi de eklenmiştir nedir o el kufran minke Sen, senden şuna küfretmek olarak da sekizi anlamında sekizi eklenmiştir kime bina sivel ilahi minel endar Allah'tan başka ortakların küfredilmesini kabul ibadet edilen ortakların küfredilmesinin inkarı bu şekilde bunu devam edilmiş birisi bu nazımda etmiş bu şekilde öbür çıkar şimdi bu nazımda etler dokuzu der ki işte la ilahe illallah üzerine ölmüş birisi der ki işte korkma sen nasıl söyleyebilirsin şey korkma Allah konuyor ve salat ve katın ve katın mümkün eğer mümin için onlardan bir zaman korkma e, o zaman korku da şey etti olmuş birisi çıktı dedi ki e, tevekkül yani anlatayım mı hani ha, belki bu işte korku evrenine giriyor veya bir yerden birisine giriyor tevekkül bir yerden birisine giriyor bir yerden altına sokar birisi o ayrı Allah alem bunun gibi daha çok bahsediyor ee, Allah Kur'an'da buyuruyor açık ve net la ikrahe fil din dinde ikrah yoktur kat tebeyyene rüştü minel gayr yani rüşt dalaletten ayrılmıştır açık açık ortaya çıkmıştır devam et Femen yekfuru bir tağutu ve yu'min billah kim tağuta küfreder ve Allah'a iman ederse fakat istemseke bil uvetil rufka men tisame leha kopmayan sağlam bir kulda, kulda ne yapmış olur yapışmış olur ve seni Allah seni öldürmüş hatta annemiz sınırlı diyor men kâle la ilahe illallah kim la ilahe illallah der ve kefere bimâ yu'bedu min dunillah ve Allah'tan ve Allah'tan başkasına yani e, Allah'tan başka ibadet edilene küfreder, küfrederse haruna maluhu maluhu ve dama hana ve malı ne olmuştur? haram kılmıştır ve hesabı kalıyor yani hesabı nedir? hesabı kime atır Allah bak gördüm burada da söylediğim ayette bir söylediğim var işte e, şart olarak kalka küfreder diyorsun mesela anladın mı? o yüzden çok güzel bir kullanma çok lazım inşallah önümüzdeki derste de İslam'ın hayatı üzerine soracağız en güzel bir şey Allah'u alem sallallahu aleyhi ve sellem